Wieruszów, 17 marca, 93, godzina 17. Rozważanie Słowa Bożego z pierwszej Księgi Mojżesza, 12 rozdział, 26, 28 i inne miejsca przez brata z Anglii z tłumaczeniem brata Irka Kopra. Dzisiaj wieczorem I always enjoy visiting the little companies of the Lord's people. zawsze się cieszę, kiedy odwiedzam małe grupki wierzących. Prosimy Pana, żeby błogosławił serca nasze dzisiaj wieczorem. We're going to look this evening in the book of Genesis. Otworzymy dzisiaj wieczorem e, pierwszy księg, księdze Mojżesza. Abraham is the man of the altars. Abraham jest mężem pomników. There are four altars in the life of this man called Abraham. Są cztery pomniki w życiu Abrahamowym. Isaac is the man of the wells. Izak był mężczyzną studniów. There are four wells in the life of Isaac. Są cztery studnie, które są w życiu Izaka. Jacob is the man of the pillars. E, Jakub jest mężczyzną filarów. In the altar we see the spiritual man. W ołtarzach widzimy duchownych ludzi. My musimy zawsze posiadać swój ołtarz. I cannot imagine a believer without an altar. Ja nie mogę sobie wyobrazić wierzącego, który nie posiada ołtarza. We should all have personal altars. My musimy mieć każdy jeden osob osobisty ołtarz. Spiritual life can only be sustained. Duchowne życie tylko może być podtrzymane. If we know what it is to jeżeli wiemy, co to jest? Worship at the altar. Uwielbienie przy e, ołtarzu. When you come to Isaac and the wells, kiedy przychodzimy do Izaka, że tych trzy studniów, if you and I are going to be sustained in the pilgrim pathway, jeżeli ty albo ja byśmy też wędrowali na tej pustyni, we need a well byśmy potrzebowali studnie, źródła. And Isaac was a man who was sustained. Izak to był mąż, który w tym pomagał. Because he dug the wells. Bo on kopał studnie. When we come to Jacob, kiedy przechodzimy do Jakuba, the man who knew the discipline of God in his life, człowiek, który znał dyscyplinę boż, boską w życiu swym, the purpose of that discipline, przyczyna tej, tej szczebliny was that Jacob might learn. I Jakub musiał ją się nauczyć. What you and I have to learn. Co ty i ja muszę się uczyć. What the apostle taught Timothy. Co apostoł mówi do te, te Tymoteusza. That thou mayest know how thou oughtest to behave thyself. Żeby żadnego i on, y, człowiek się nie zawstydził. In the house of God. W domu pańskim. Which is the pillar and ground of the truth który jest gruntem i pilarem prawdy. Your company may be small. Wasze zgromadzenie może być małe. But if you have gathered to the Lord's name, ale jeśli się zgromadzicie ku imienia Pańskiego, dla imienia Pańskiego, then you are honoring God. I poważacie i honorujecie Boga. And every little company, I pomimo to małe zgromadzenie, is more precious to God mm jest o ile większy czynne Bogu, than all the things of the world around us. jak e, wszystkie te rzeczy, które są około nas w tym świecie. And in these final days, A w tych ostatnich dniach we would need to have men and women of conviction. my potrzebujemy mieć ludzi, e, i niewiasty, które mają konwicję wiary, to carry on the testimony before the world. a żeby prowadzić, przedstawić e, świadectwo przed twarz tego świata concerning the pattern that God has given to men. Co się tyczy tego patternu, czyli się obrazu, który Bóg dał człowiekowi. For this present dispensation. Dla tej naszej epoki. God called Abraham out of the earth of the Chaldees. Bóg powołał Abrahama z tego kraju, gdzie on mieszkał. Stephen says the God of glory appeared unto our father Abraham. Szczepan mówi, że chwała pańska się objawiała Abrahamowi. And he obeyed and went out. I on posłuszny był i wyszedł z tej So the first thing we see with faith jest pierwsza rzecz, której my widzimy przez wiarę, is the obedience of the man. to jest posłuszeństwo człowieka. You may tell me that you have faith. Możesz mi powiedzieć, że masz wiarę. But are you obedient to the pattern that God has given? Ale czy jesteś posłuszny do temu tej drogi, które Bóg ci dał? Are you happy? That's what God wants you to do. Czy jesteś zadowolony albo zadowolona? To, co Bóg się pyta, żebyś czyniła dla Niego. Or is this just another religious building to you? Albo jest tylko jedna religia, inna religia dla ciebie to. I hope I'm speaking to dear saints tonight. Ja myślę i życzę, że sobie, że rozmawiam dla miłowanych, zbawionych w Chrystusie. And the company is very precious to you. I że zbór jest drogoczynny w oczach Twoich. I Słowo Boże jest bardzo e, wartościowe dla Ciebie. And you are prepared to stand by it. I jesteś gotowy, czy gotowa stanąć dla Niego. So Abraham comes into the land. Więc Abraham wszedł do Kainy. And the first thing he does is to raise his altar. I pierwszą rzecz, którą on uczynił, to znaczy zbudować ołtarz. He's going to tell the world around him. On powiedział, że to będzie przedstawione przed światem that he knows the God of heaven. Ażeby ten świat znał tego Boga niebieskiego. You remember the words of the apostle Paul? Przypominajmy sobie słowa apostoła Pawła. When he came to that idolatrous city, kiedy on wszedł do tego miasta idolatrnego, and he says i powiedział them, wszystkim, którzy tam mieszkali, him whom he ignorantly worship, tego, który wy nie znając e, chwalicie. Declare I unto you. Ja wam deklaruję teraz to the unknown God. Do nieznanego Boga. There was an altar to the unknown God. Tam był ołtarz dla Boga nieznanego. And Abraham's altar was just like Paul speaking of that altar. Ale Abrahama ołtarz był tak jak Paweł apostoł, dla Pawła apostoła, nieznanego, e, znanego Boga, e, Boga był ołtarz budowany. One of the sons of Noah. Jeden ze synów Noe, Noego. Had only died a few years before the birth of Abraham. On tylko zmarł, e, e, kiedy Abraham się urodził. So you see that there were links with God. Więc widzicie z tym, że to było połączone przez Boga. And the nations knew about the flood and the judgment of God. I narody wiedzieli o sądzie pańskim przez topą. And they had willfully turned away from God. I oni pomimo to odwrócili się od Boga. And Abraham raises his altar. A Abraham zbudował ten ołtarz. To the God of Noah. Do tego Boga Noego. To the God of Enoch. Do, dla Boga Enocha. To the God of Abel. Do Boga, to the God of Abel. A Boga. And so you see, it was Abraham's altar. I tak widzimy ten pomnik, czyli ten ołtarz Abrahama. You notice that the Canaanite was then in the land. Myśmy czytali, że Kananejczyki byli się znajdowali w krainie. But he raises his altar. Ale on pomimo to zbudował ten ołtarz. Are you raising your altar as you move through the world? Czy ty budujesz twój ołtarz, kiedy przechadzasz się w tym świecie? Are you happy to testify to the one who saved you? Czy jesteś gotowy E, świadczyć dla tego, który Cię zbawił. We're not all called to be preachers. My nie jesteśmy powołani wszyscy, abyśmy głosili. I spend most of my life preaching in the marketplaces. Ja spędzam moje życie przeważnie głosząc Ewangelię na placach. In the cities and towns of Wales. E, w, kraj, w tych e, miastach we Walii. are not all called to do that. Ty może nie jesteś powołany na takie rzeczy. But you are called to testify to the grace of God in your life. Ale jesteś powołany, ażeby świadczył łaskę Pana Jezusa Chrystusa w Twoim własnym życiu. Are not most of us saved through personal testimony? Wszyscy, którzy my e, musimy to czynić dla tych, którzy nie są zbawieni około nas. But remember the, the assembly. Ale nie zapominajmy, że zgromadzenie is a greater testimony. To jest wielkie świadectwo. It condemns every religion in the world around you tonight. Zgromadzenie to sądzi wielość tego świata, który jest około nas niewierny. It's a rebuke to Zgromadzenie jest odrzucone przez nie, przez ten świat. They would like to blot out your testimony. Oni by chcieli zniszczyć twoje świadectwo. Just as that man called Cain. Tak jak ten człowiek, który się nazywał Kain. Blotted out the testimony of his brother Abel. Zabić swojego brata, ażeby zniszczyć świadectwo. Because it was the right testimony. Bo to było prawdziwe świadectwo. The blood had answered for his guilt. I krew o Y, tego. And so he silenced them. E, o, o pomstwę, jak? And so he silenced the voice of his brother. I tak on zaciszył głos swojego brata. May God help you to grasp the great truth. Niech Pan nam da, żebyśmy myśleli o tych prawdach. And if you grasp it, to live in the good of it. A jeżeli my chcemy, życzymy żyć dla tej prawdy. The house of God in the locality. W domu e, tego pańskim, e, w miejscu, gdzie jesteśmy, zgromadzeni. Rezultat powstania tego ołtarza we find that the Lord appeared unto him. My odkrywamy, że Bóg mu się objawił. In the company we enjoy the presence of the Lord. Kiedy my jesteśmy zgromadzeni z, z narodem Bożym. It's a very searching thing. We'll come to it in a moment. I to jest bardzo, bardzo i te, tego ważne przyjść do tego do tej chwili. To have the presence of God among us. A żeby mieć obecność pańską pomiędzy nami, nami. Not only did he build the first altar, but he built the second altar. Nie tylko on zbudował pierwszy ołtarz, ale czytaliśmy, że zbudował drugi ołtarz. And you notice where he built the second altar in verse 8. Czyście zauważyli, gdzie on zbudował ten drugi ołtarz w wierszu drugim? Betel, który się znajduje na zachodzie, mówi dla nas. On the, of the house of God. Na mówi o domu pańskim. But the little place called Ai ale to małe miejsce, które się nazywa Ai, is on the east. jest na wschodzie. Now you know that Bethel is the house of God. Wy wiecie, że Bethel jest dom Boży. And Abraham never enters into the good of the house of God. A i, e, Abraham nigdy nie wszedł w te dobra doma Bożego. You have Hai on the east. My mamy Ai na wschodzie. And Hai means a heap of ruins. mówi o kupie The one would speak of what belongs to God. Jedna strona mówi o tym, co, co jest, należy od Boga. The other one would speak of what belongs to this world. A druga strona mówi o tym, co zależy od świata. You notice that Abraham always traveled from the east to the west. Nie zapominajmy, że Abraham zawsze podróżował od wschodu do zachodu. You notice that Paul always traveled from the east to the west. Nie zapominajmy, że Paweł Apostol zawsze e, podróżował od wschodu do zachodu. Have you ever stopped to think if the gospel had gone eastward? Jeżeli, czyście pomyśleli, że Ewangelia pójdzie na, na wschód, And God would have left the west in the darkness. A Bóg zostawił zachód w ciemności. But then creation has a voice for us. Ale e, stworzenie ma głos dla nas. For the sun moves from the east to the west. Tak jak słońce wschodzi na wschodzie, zachodzi na zachodzie. And that's God's order in creation. A to jest przykazanie, czyli rozkazanie boskie na stworzenie. And that's God's order in the Bible. I tak samo Bóg prowadzi tę samą drogę w Biblii. Divine sovereignty is marked in the scripture. To jest niebieska autorytet, czyli suwerenność Boża, która jest napisana w Piśmie. In your studies of Luke's gospel that you are doing, w studiowaniu Ewangelii Łukasza, które w tej chwili studiujecie, You will read these words in chapter 10. Wyczytacie w rozdziale 10 ten Concerning the 70 preachers that were sent out to preach. To się tyczyło o tych 70 uczniów, którzy byli wysłani, żeby głosili. That the kingdom of God was come among the people. Że e, królestwo Boże się przybliżyło do narodu. And here is Abraham raising his altar. A tutaj jest mowa o Abrahamu, który buduje ołtarz. A żeby oni wiedzieli, że Królestwo Boże jest pomiędzy nich, wśród nich. It's always hard to read of Abraham going down into Egypt. Jest zawsze czysto pisane, że Abraham schodził na dół do Egiptu. I'm always very careful about judging the saints of the Old Testament. Ja zawsze bardzo jestem uważający, czyli boję się sądzić świętych Starego Testamentu. It was the famine that took him down into Egypt. Bo to był głód, który przyprowadził Abrahama do Egiptu. The circumstances overcame him. To, co się stało dla niego. And the eye of faith became dim. I, i te e, oko wiary przyszło dla niego. Now if you were a farmer, na przykład jakbyście mieli e, gospodarkę and you had a lot of cattle, i macie dużo krów, And you had no insurance policy on the cattle. I nie macie tu zabezpieczenia, żeby żywić te wszystkie krowy. You would have been just like Abraham when the famine came. byli tak samo jak Abraham, jakby głód przyszedł. It's all right for you and I to judge these men. To jest dla ciebie tak, jak dla mnie lekko może ich go posądzić. But everything was dying. Ale wszystko to było czynione. God was testing Abraham. Bóg doświadczał Abrahama. God could have given him a thousand herds of cattle. Przecież Bóg mógł mu oddać tysiące krowy potem. But his faith wavered. Ale on chciał przepróbować, czyli sprawdzić wiarę jego. And he went down to Egypt. I on poszedł blisko e, do Egiptu. Dear saint of God, don't ever go down to Egypt. Drodzy bracia i siostry, e, Bóg was nie wysyła do Egiptu. Better for you to walk this world with nothing. Lepiej, lepiej jest chodzić, przechadzać się na tym świecie bez niczego. And to weaken your testimony. Jak zgubić świadectwo swe. In going down to Egypt. Schodzić do Egiptu. I'll tell you why, because... Ja wam powiem dlaczego, po. There was no altar in Egypt. Bo nie było ołtarza żadnego w Egipcie. When you move out to the mind of God, jeżeli, jeżeli będziesz się przechadzał w myślach Bożych, you cannot worship God in Egypt. Nie potrafisz uwielbiać Boga w Egipcie. The Egyptians did not care about the God of heaven. Egipcjanie nie mieli żadnej, żadnego szacunku dla Boga niebieskiego. And you notice what Abraham says about his wife. I wy wiecie, co Abraham powiedział, co się tyczy żony swej? One step away from God will take us further. Jeden, jeden, jeden krok oddalony od Boga nas prowadzi dalej. But God is very gracious. Ale Bóg ma wielką łaskę. And he recovers his servant. I on odekrył, czyli osiągnął nazad swego służebnika. And he brings him back to the second altar. I go przyprowadził do tego drugiego ołtarza. You notice not the third altar. Gdyście zauważyli nie do trzeciego ołtarza, God will always bring his people back to the place of departure. Bóg zawsze przyprowadza swój jego naród do miejsca, z którego on ruszył. We talk about the repentance of the unsaved. My, tam, my, my mówimy nieraz o młodzieńcy, którzy nie są zbawieni. I hope we preach it clearly from this platform. Ja mam nadzieję, że my tutaj jasno głosimy z tego miejsca. But we must also teach the repentance of wayward saints. Trzeba też głosić e, upokorzenie, czyli e, tego pokutowanie e, każdemu świętemu. Remember that the prodigal son nie zapominajmy tego syna marnotrawnego. It's not only a picture of the sinner, To nie jest tylko obraz od grzesznika, but he's a picture of the saint. ale on jest też obrazem świętych. When he acknowledged that he had sinned against his father, Kiedy on zrozumiał, że zgrzeszył przeciwko ojca, and he was brought back into był the father's house. na za, do, przed obliczem ojca swego. And so in the third altar, i tak na tym trzecim ołtarzu, in the latter part of chapter 13, na tym ostatnim miejscu to wersetu, którym czytali w rozdziale 13, we find Abraham building his altar down there in the plains of Mamre, the last verse. Myśmy czytali, że Abraham zbudował e, ten ołtarz przy dąbie, ja mam dąb, a wy macie jak? E, Mamre. In the place of Hebron. Gdzie się nazywa miejsce Hebron. And I'm sure that you're very well acquainted with Hebron. Ja myślę, że wy jesteście przyzwyczajeni do tego słowa Hebron. Um, Abraham was enjoying fellowship with God. Abraham był się cieszył z społecznością, której miał teraz znowu z Bogiem. The sad thing is that between the second and the third altar, Smutek jest, że pomiędzy drugim a trzecim ołtarzem Lot had turned away. Lot odwrócił się w tył. The plains of Sodom had attracted him. E, radości e, miasta Sodomego, Sodomy go przyciągnęli nazad. He saw an opportunity to become richer. On tam widział w tym e, możliwość się wzbogacić. The altar that his uncle raised, he departed from it. Ten ołtarz, e, który był powsta- e, postawiony, on go opuścił. And he went down and dwelt with the Sodomites. I on poszedł mieszkać ze e, z, I'm always saddened when I hear. Ja zawsze jestem smutny, kiedy słyszę. Of the things of the world drawing the Lord's people. Rzeczy tego świata, które prowadzą nieraz wierzący. Let us ever Nie musimy nigdy zapominać, że jesteśmy tylko pielgrzymcami i obcokrajowcami. That this is not our home. Że to nie jest nasz dom. That we are moving on to the glory of heaven. Że jesteśmy w podróży do chwalebnego nieba. And if God does bless us with riches. I, i jeżeli Bóg nasz błogosławi bogactwem tu ziemskim, let us use them for his glory. Używajmy je na, chwałę, jego, na Jego chwałę. But how sad to think of, of Lot sitting in the gate. Ale jak to jest smutno widzieć Lota, który siedzi tam w bramie. And God was outside. A Bóg był poza. But Abraham was enjoying fellowship with God. Ale Abraham się cieszył z Bogiem, społecznością z Bogiem. And he's able to raise his altar. I on tam mógł zbudować ten ołtarz. When we come to the final altar, I'm only touching on them briefly. Y, jak przychodzimy do tego ostatniego ołtarza czwartego, który bym chciał tylko dotknąć krótko. It's the greatest experience in the life of Abraham, to jest, chapter 22. To jest wielkie przeżycie, czyli doświadczenie w życiu Abrahama, to w rozdziale 22. In Genesis chapter 1 you have the light of God. W objawieniu tego pierwszej e, w rozdziale e, pierwszej księgi Mojżesza my mamy światłość Bożą. But you have to come to chapter 22 to find the love of God. A musimy przychodzić do rozdziału 22, ażebyśmy czytali o miłości Bożej. Many are preaching the love of God today. Dzisiaj dużo ludzi głoszą o miłości Bożej. But let us learn from the scriptures. Ale uczmy się z Pisma Świętego. That the sinner must have light. Że grzesznik musi być oświecony, czyli mieć światłość. Before he can ever learn about the love of God. Przed tym, niżeli może się nauczyć miłości Bożej. When John writes his kiedy Jan pisze e, swoje listy, he tells me that God is light first. On mi mówi w tych listach, że Bóg jest naprzód, najprzód światłością. And then he goes on to tell me that God is love. I zaś potem mi mówi, że on Bóg jest miłością. God looked down upon Abraham. Bóg patrzył na Abrahama. And you remember that Abraham loved his son Isaac. A wy wiecie, że Abraham miłował syna swego Izaka. He had seen the smoke ascending up from the city of Sodom. My widzimy tutaj to <clears throat> e, e, e, miasto Sodom. But now the great test will come. Ale teraz doświadczenie przychodzi. And it is a great trial. I to jest na pewno wielkie doświadczenie. Probably the kind of trial that you and I will never be called to pass through. Na pewno takie doświadczenie, że ty i ja może nigdy nie przyjdziesz przeżywać. Ale Bóg chciał, żeby Abraham weszedł do jego myśli. For God was going to give his own son. Że Bóg e, ofiarował swego własnego syna. To, for, for this guilty world of ours. Dlatego tego winnego świata, który jest nasz świat. And because of Abraham's faith. I dlatego, że Abraham miał wiarę. God is able to have fellowship with Abraham. Bóg może teraz mieć społeczność z Abrahamem. Thinking of the plains of Sodom. Myśląc o tych radościach sodomskich. You know, in that chapter 10 of Luke's Gospel. Y, kiedy przechodzimy do Łukasza, 10 rozdział. You will read that it will be more tolerable for Sodom. Jest pisane, że e, Sodom będzie większy ochroniony. Than for the generation of the days of the Lord Jesus. Jeżeli generacja, czyli pokolenie w tym, które Pan Jezus żył na tym świecie, na tej ziemi. Here we find Abraham is obedient to the voice of God. my mamy Abrahama, który jest posłuszny głosu Bożemu. And he says to God, I'm ready, here am I. I odpowiedział Bogu, jestem gotowy, otoż ja. There's no reluctance on the part of Abraham. Nie ma <clears throat> jakiegoś wyobrania, czyli odrzucenia ze strony e, Abrahama. He rises up early in the morning. On stanął w czas rano. To jest pierwsza okazja, w której on staje rano w sad. He had risen up to see the smoke of Sodom. I on z daleka widzi ten dym, czyli ten, ten, e, ten, ten Sodom. To learn that there were not ten righteous in the city. A żeby zrozumieć, że tam nie ma żadnego bogactwa w tym mieście. He had risen up early to send away the and her son. On stanął i oddalał się ze synami swymi. Remember that Abraham loved that son. Ale pamiętajmy, że Abraham miłował syn. But that son was not according to the purpose of God. Ale ten syn nie był według słowa Bożego, to znaczy ten, który się urodził nie, nie z tego ja. And he rose up to send them away. I on go on stanął, ażeby go odesłać daleko. Sarah's words were very grievous to Abraham. Sarah, e, Sarah, ona była wielkim doświadczeniem też w życiu Abrahamowym. But God said to Abraham, you must hearken to the voice of your wife. Ale a tego Bóg powiedział, ty musisz e, nie podać się głosu twojej żony. And so he sent them away. on odesłał tego syna. There are times we have to break with things in our lives. My e, w życiu naszym nieraz musimy też przeciąć niektóre rzeczy. They may seem very harmless in themselves. Może one się wy, wyglądają nam bardzo, bardzo tego e, nie, nie słałagodne, tak. But they will hinder us in our progress for God. Ale one mogą nas wstrzymywać w naszym wzrastaniu w znajomości Pańskiej. And so he rises up and away he goes with Isaac. I on tak odesłał go i poszedł z Izakiem. When they came to the bottom of Mount Moriah, kiedy my przychodzimy do tego drzewa dębowego od Mamry, he turns to the two servants, on się obróca do dwóch służebników and he says to them, abide here im powiedział, tu zostańcie, And I and the Lord will go yonder and worship. a ja pójdę i będę uwielbiał. Remember, dear saints of God, Przypomnij sobie święci, o, o, jako święte e, Boże. there, there is a place in the assembly, Jest to miejsce w zgromadzeniu and it's known as the place of the unlearned. i to nie jest miejsce... To, what? The place of the unlearned, the seat of the unlearned. Unlearned. E, to nie jest miejsce dla tych, którzy nie są powołani. And if there are those who wish to come in among us, jeżeli niektórzy chcą się przyłączyć do nas, we cannot allow everyone to come to the table. My nie potrafimy wszystkich przyjmować do stołu. The Lord's Supper is for the Lord's people. Łamanie pańskie, chleb łamanie jest dla narodu Bożego. And we must cause them to sit back and look on. I my musimy im powiedzieć, że muszą siedzieć w tyle i patrzeć na nas. Until they're marked by conviction. Aż do tego czasu, gdzie będą naznaczeni przez konwikcję, przekonanie, that the Lord is among you. że Pan jest pośród nas. And they desire to be found among the company. I ich życzenie będzie, aby się przyłączyć do tego zboru. These two servants would have hindered Abraham. Te dwa służebniki, oni szli za Abrahamem. On this occasion of worship. Przy tej okazji uwielbienia. You notice that the father and son are going together. Przypomnijcie się sobie, jak ojciec ze synem szedł. This is a lovely picture of the Lord Jesus. To jest piękny obraz o Panu Jezusie Chrystusie. In that fragrant life of his. W jego e, życiu. He was always walking with the Father. On zawsze przechadzał się z Ojcem. Enjoying fellowship with him. Radując się w społeczności z Ojcem swym. Delighting the very heart of his Father. E, radują się e, w sercu Ojca swego. What a joy it must have been for heaven. Jak to było radość w niebie. What a joy it is for us to our fathers. Jako to jest radość dla nas, jak my się zwracamy do Ojca. To see our children walking in the truth. Widząc, jako ojce, widząc, że nasze dzieci chodzą w prawdzie. Whether our natural children, czy to oni są nasze naturalne dzieci, or the young men and women of the assembly, czy to są młodzice, którzy się znajdują w zgromadzeniu. To see them a lepiej in the good of being gathered to the Lord's name. W dobrach zgromadzeni dla imienia Bożego. And enjoying fellowship with the Lord's people. I radują się z narodem pańskim. There's nothing sadder than a divided assembly. Nigdy nie ma nic smutniejszego i rozdzielającego w zgromadzeniu. You notice the intelligence of, Ab of Abraham's son Isaac? Wy e, e, zauważcie mądrość e, tego e, Abrahama, syna a Izaka i noticed that something was missing. On zauważył, że coś nie było, e, nie coś było nie tak. brakowało. Tak. Powału, tak. And he turned to his father and he said, where is the lamb? I on wyjrzał na ojca i powiedział, gdzie jest baranek? For the burnt offering. A żeby ofiarować go całopalenie. And Abraham spoke those words of revelation. A Abraham powiedział te słowa objawienie. Looking down to the banks of the river Jordan patrząc na, na dół na, na, ten, na rzekę Jordan. One can almost hear the words of John the Baptist. Gdzie możemy odkrywać te słowa Jana Chrzciciela. Spanning the years of time. Przez przechodzące lata potem. Behold the Lamb of God. Otóż baranek Boży. Who beareth away the sin of the world. Który y, gładza grzechy świata. Abraham in these words. Abraham w tym, w tych słowach. Teaches us. Uczy nas that God will provide out of himself że Bóg może e, przynieść ponad a lamb for the burnt offering. baranka na ofiarę. The words clearly teach us in the Greek or the Hebrew po grecku albo po, żydo, po hebrajsku e, te słowa nam czyst, czysto, czysto przetłumaczają. That God never looked among the created beings. Że Bóg nigdy nie patrzy na stworzenie, które jak my widzimy je. Whether in heaven or on earth.